За сайн байна уу? Сайхан баярж байна уу? Сайхан биш ээ те. Өгсөн бэлэг өгсөн хүн байхгүй, авсан хүн байхгүй. Юу баяр, юунд баярлах <laughs> те. За. Тэр э, Леминслалын үйлдэл энэ хугацаа тий энэ энэ үйлдэл 어저께도 하린 소리를 후드때서 또 야만 올디라 빌레기 헤르 후드든 하와르 기슨 자요. 티 하와르 뭉베나 티 하린 비드니 호이트 티모차스 비나 샘 미테 크스테 네미슬린 올디라 티 하와르 문 비시 빌레 하린 네미슬린 올디라 기 헤르 이누이트 사이 티 마착 벨타 티 전리어슬러 잘 비를살 비르는데 이렇게 бас ингээд нөгөө тэр давах асуудал мөн ирмэрхүү давах боломжоогоос хэмээн ихээс сайбирсан л доо. Тэг нэмжлэлийн үйлдвэрлэлээр иймэрхүү зүйлийг бинараа сайн хийгээд яваарэ гэж фадер нь байнга ярьдаг. Тэг үүнийг надад ямар миний тий амьдралд яг нэмэрх туслах зүйл юу вэ гэж тий туслах юм юу вэ гэж бодох хэрэгтэй байна. Үнэн гэлбэл тий мацаг барихаар яг юу олддог вэ? Сайн үйлс хийгээд тий надад ингээ нэрээ үнэхээр ашигтай болох нь юу вэ? Залбирлаар яг тэр олгодох нь юу вэ гэдгийг тэг хамтраа ингээ бодох хэрэгтэй байна. Тий. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоног ингээ намислалын үйлдэл тэн дагуу янз янз ингээд айлдал манай хүмүүстэй номлолоор хуалцсныг дахиад ингээд жоохон хуалцахыг хүсэж байна. Би ингээ асуусан байна. Тий, манай хүмүүсээс тий. Бүгдээрээ адлаан хариу өгч байна. Хамгийн хямдхан Монголд ингээ гонжинд ороод хамгийн хямдхан хоол юу вэ гэхээр ерөөхдөө хууш, бөөз, фироски муу ингээ ярьж байгаа тий. Тэгээд жишээгээр би асуусан хамгийн хямдхан за за бөөз за зүгээр маань тун бөөз билүү яасан за хоолсон бөөз билүү яасан тий. Мантун бөөз идээд заяа бүр чадсан энэ хүртэл тий. Ерөөсөө ямар жижигхэн нөгөө тэр ширхч бас орж чадахгүйгээр чадсан хүнийг дагуулж хааны ширээнд заяа. Хааны ширээнд хоолно гэж бэлтгэсэн жоог мог бэлтгэсэн хааны жоог нэгэд ширээнд ингээд дагуулж явхдаа тэнд дэлхийд хамгийн намттай хоол байсан чинь идэж чадахгүй. Ягаад мантан бууз дүүрэн идсэн учраас заяа чадахаар идсэн учраас. Тэгээ үнийг хараад яа на харамстай би мантан бүж маргааш ч бас идэх чадaltaй идэх боломжтой тиймэрхүү юм байсан чинь би яагаад энийг үүнийг тий үнээс ингээд чадахаар идээд илүү энэ яг яг өөрийнхөө нүдний яг нүдэн дээр байгаа энэ хааны тий жоох ширээн дээр байгаа энэ хоолн бол идэж чадахгүй болсон блэ харамсан чинь арахгүй байна тий Тэгээд жоохонч байсан чинь ингэ ходоод заяа. Зэ байсан бол тэр тий жоохон амсах боломж байгаа. Харин тиймэрхүү боломж бас байхгүйгээр чадахаар идсэн бол тийм ээ. Зүгээр харамс харамсалтай байх болохсоо өөр арга байхгүй л дээ. Тэгээд би энэ намжлалын үйлдэл дээр би нар хийж байгаа бүх зүйлийг иймэрхүү юм биш үү гэж бодож байгаа. За эмгэгтэйчүүдийн байрын өдрөөр яагаад гэвэл Заавал өөрийнхөө нэг хишиг хоолсноор байгахаар би нараа хичээх үстэй гэдгийг манай хүмүүст сануулж байна. Тийм мантон бүз жоохон тий дүүрэн идээгүй байсан бол тэр хааны ширээн дээр байгаа хоолоос идэх боломжтой байсан. Харин дүүрэн идсэн учраас хамгийн хямдхан маргаашч бас уж гэдэрч бас идэх боломжтой байсан тэр хоол чадхаар идсэн учраас нэрэ ерөөс амсч үүсэх боломжгүй тэр хоол нь юм байсан чинь үнийг идэж чадахгүй байна. Тийм учраас өөрийнхөө нэг шиг ходоод гэсэн чинь тийм нэг шиг хоолсноор байвал тийм ээ. Хичээж надад тиймэрхүү боломж өгөхдөхөр идэх боломжтой байна. Ингээд би өөрөө идэхэнд төртэй учраас энэ жишээгээр ярилсан байна. За юу. Харин өөрөө үгээр хэлвэл бас юм байгаа. Өнөөдөр амьд төчүүдийн байрын өдөр гэсэн тийм ээ. Тэгээ бэлэг мэлэг өгсөн хүн байхгүй авсан хүн байхгүй тийм ээ. <laughs> Ямар юу сонин юм бэ манайха тийм ээ 예. 아, 배가 왜고 노, 노, 노자가 음식 돼. 자, 하링. 자, 비사임 미특고 자요. 비 유론 유론 이 내믹테 추딩 바이라라 유마 어특고 비 어르 아홉 에릭테 추딩 바이라라 바스 유마 앞특고 자요. 디모치라스 사임 이특고 하링. 진행 어성 후무스 나다타 자요. 미니 바이링 그들로 자 오고 에믹테 미 추대 자다나님자 히치네 어성 쿵 다나르트 야마르 닉 지칭 메책 슈클란드 인게 억자가 мэдээж гоё байна тий. Авахта бэлэг авахаар гоё биш л биш юм уу тий. Хин ч гэсэн чи надад авахаар гоё байна. Харин миний хүссэн тэр хүн надад өгөөгүй бол заяа. Ямар утгатай вэ? Тэр хүн энэ хүн надад өгөх ёстой гэж миний хүссэн тэр хүн надад хэрвээ ямар ч бэлэг цэцэг өгөхгүй бол би нарын нэг хэсэг хоосноор байдаг заяа. Тэр хүн надад яг миний хүссэн тэр хүн заяа. Надад бэлэг цэцэг өгөх хүртэл хамгийн ихээр баярлахгүйгээр Наанаас төрлөөд за өнөөдөр энэ өдрийг би авах бүх бэлэг цэцэг авсан байна. Баяртай бай. Хангалттай дөрөв их баярлсныхаа дараа тэр хүн баяр хэрвээ баярлвал тэр хүн миний хүссэн тэр хүн надад өгөхөөр хамт баярлах тэр юм байхгүй учраас тэр хүн яг миний хүссэн тэр хүн надад цэцэг бэлэг өгөх хүртэл цангаараа баярлахгүйгээр ний хишиг хоосноор байдаг. Тий. Та нар тэгдэггүй юу? Тий. Яг олон хүн хэрийнхэн олон би мэдээж бэлийг авч байгаа юм чинь баяртайгаар явах боломж байгаа да. Харин Үнэхээр жинхэнэ баяр баясгал гэж ярих юм уу? Тэрийг нь яг миний хүссэн хүн надад өгөх хүртэл ерөөхдөө хүмүүс хоосноор байгаад юм. тий яг авахтаа баярлаа баярлаа баярлаа гэсэн чинь энэ хүн хичээ надад авах вэ энэ хүн хичээ надад авах вэ гэж тий хоосноор явдаг. Хоосон гэдэг нь тиймэрхүү утгатай байна. Тий. Намислалын үйлдэлээр бид нар заавал өөрийнхөө нэг шиг хоосноор байгаарэ гэдэг нь тий юугаар ч гэсэн чинь өөрийнхөө ямар ч зайгүйгээр нөх боломж байгаа. Тийм ээ. Идэхэр Тэг хангалттай байр байр байртайгаар хүмүүстэй хөвгөлтэйгээр янз янзын маягаар нь амлалтын байрын өдрөө оо яах вэ? Угаасаа жил болгон ирдэг өдрийн юм чинь. Тэгэж тохгүйгээр намислалын байрын өдрч бас оо цай бирлэлээр мацаг барилтаар тийм ээ мацаг барилтаар юу болох вэ? Зүгээр өлсөхс өөр юм байхгүй юм шиг тий. Харин ийж бас биш манай монгол хүмүүс маш сайн ойлгодог нь буйны ажил яг юу вэ гэдгийг сайн мэддэг учраас тэр хүн энэ ертөнцид байх дасварсан хүн ертөнцид байхдаа хийсэн гэм нүглийг наанаас тий өөр насварсан учраас үүнийгээ өөрийнхөө хүчээр нөхч чадахгүй тийм учраас энэ үлдсэн хүмүүс нь түүний оронд буйны ажил хийгээд диважин тэр хүн нас тий өнгөрсөн тэр хүн диважинд орохоор нөхөх ажил хийдэг буйны ажил хийдэг иймэрхүү тэр хоосон хишиг харах гутгүй мөртлөө хоосон хишгээ нөхөхийн тулд нөхцөө авахын тулд юу хийх ёстой вэ гэдгийг манай монгол хүмүүс нь ер нь сайн мэддэг. Тийм ээ. Тиймэрхүү би нараа нэг шиг хоосноор байгахаар хичээж бурхан надад юу өгсөн чинь үүнийгээ амттайгаар партайгаар хүлээн авахын тулд би нараа нэг шиг хоосноор ингээд яавахраа хичээдэг. Тийм ээ. Альбан юусоор хичээдэг заяа. Мөнгө байхгүй учраас идчих чадахгүй юм бас биш маханд дургүй учраас зүгээр цагаахан үлдэх юм ч бас биш. Нэг хишийг хоосноор бурхааны төлөө хижээч гэсэн чинь бурхан надад хамгийн их амттай тэр баяр баясгал хамгийн үнэтэй үнцэнтэй бэлгийг надад өгөхөд үүнийгээ аваад хамгийн ихээр баярлал баярлаад хамтран байх байхын тул би нарийн заавал нэг шигэ хоосноор байгаад юм ялангуяа 남이슬라링 올디르사르 우니게 언츠의 말가르 비엘후플레힌 돌 알방 뉴스를 마착베레레 자강 허리떼레 전리어스를 테베레 일루 테게르 잘비라레 게츠 수메스 마네 후무스트 우니게 아소트 남이슬라링 올디랄 이리스념 치오 파드는 다히아드 마착베레레 게츠 예린 전리어스 생울시 히게레 잘비라레 게츠 예린 자자자 질벌광 예르트 염치 주게레 인게 좀 걸고 볼롬치 배가 Би ч бас а нэмчлэлийн үйлдвэрээр үйлдвэрээр ирж байна. Би яаж өөрийгөө хоосноор нэг шиг хоосноор байгах вэ? Би ч бас тийм их нөгөө тэр яаж ингэж хийх вэ гэдэг сайн нэрэ үнэнгэлвэс дотроо сайн мэдхгүй заяо. Зүгээр ингэ сурснаар мэдрэлснээр хичж байна. Манай хүмүүс нь ямар вэ? Нэг шиг хамгийн ихээр баярлах хамгийн их ихээр заяо. Баярлахын тулд өөрийнхөө нэг хишиг бүр хаанд зориуллаад хоолсноор явах нь ямар утгатай вэ гэдгийг бодоод үүнийг тий биелүүлэхээр хичээж үзсэн үү гэдгийг авч мэ хэрвээ тгээгүй байсан бол одоо бодож үзээрэй би нэрэ үнэхээр тий амигтэйчүүдийн байрын өдрөөр би сая хэлснийг санаа та нараа сайн ойлгосон үгүй мэдгүй миний а энд заавал түнээс авахыг хүсэж байгаа ямар нэг тийм миний хүссэн ямар нэг хүнээс билийг арай яваагүй зүгэл цангаар байрлахгүйгээр нэг хэсийг хоолсноор тэр хүн надад энэ хэсгээ нөхцөө өгөх хүртэл хоолсноор байгах мэд адил. Бүрхан тодорхой надад өгч байгаа тэрийг авахын тулд өөрийнхөө нэг хэсийг хоолсноор тийм ээ байж үүсэж гинөө гэдэг. Нэмислалын үлдэрэл бидэнд өгөгдсөн энэ үе амлалтын байрын өдрийг байрыг байр баясгал Есүстайгаа хамт, Аврагцтайгаа хамт өнгөрөх тэр хүлээн авахын тулд Наминслалын үйлдэл өөрийгөө нэг шиг тий хөөх тий зэг аргах тиймэрхүү үе байна. Зэг аргахын тулд ямар арга байгаа вэ? Банга ирдэг тийм аргаар. Чөлөөслөөр тий мацаг барилтаар цайбирлаар тиймэрхүү маягаар та нар нэг хишгээ зэвэрэд тий бурханд бурханд зориуллаад Тэгээж амилтын байрын өдрөөр дүүрэн хамтран баярлцгаая. Гэдгийг өөрийн уриад ингээд яавч байгаа тийм үе гэдгийг манай хүмүүс дахиад сануулж байна. Тэгэхээр тодорхой өөрийнхөө чадвараар биш. Өөрийнхөө мэдээж хүсэл байх ёстой харин өөрийнхөө чадвараар биш. Бурхан тодорхой надад өгсөн тийм боломжоор би нараа Бурханы хаанслал зориулсан тийм миний төлөө зориулсан тэр газар хүртэл явхтаа л Би наа тэр чигээрээ тийм ээ жоохон ингээд дутуу байдлаар сул байдлаар явзаа мөртлөө тий зогсохгүйгээр явах боломж бидэнд өгөгдөн. Нэмэнчлэлийн үлдэрэл тийм ээ би хамгийн хайртай түүний төлөө би өөрийнхөө нэг хэсгийг хоосноор байгахын тулд юу хийдвэ гэдгийг хамтраа бодцгоё яг тотор의 бурхан төлөө гэхээр жоохон ерөөсөө их том учраас яаж хийх ёстой вэ гэдэг ерөөсөө олж чадахгүй гэвэл хамгийн ойрхон байгаа миний хайртай хүний төлөө, миний хайртай хүүхдийн төлөө, миний хайртай аав ээжийн төлөө би хэрвээ тийм ээ нэг хишиг хоосноор байгаа гэвэл би юу хийх ёстой вэ гэдгийг бодоорой. Тэгээд үүнээс сураад заяа. Тий, миний хүүгийн төлөө, миний охины төлөө, миний хайртай юм уу хонидлоо би юу хийх вэ гэдгийг тий сургалтаар ингээд явхдаа а бурханы төлөө би нэрээ үнгийн юунийг хийж байгааг мөн байна гэдгийг илүү таягаараа ойлгохор болно. Нэмислэлийн үлдрэл та нарын хамгийн ариун үе тэр үлдрэл болоосэй гэж амтран хүсгэ. Түр зөрөө бясалгаад тэрийг бясалгаад сая нийлсэн сонсогчдыг хүлээн зөвшөөрөх ёслол хийнэ.